Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. El-fi'lu ve aksamuhu. Bugün, dün ve önceki derslerimizde ismi bitirdik. Şimdi fiil, fiilin kısımları ve her bir kısmın alametlerini göreceğiz inşallah. Kâlel musannifu musannif dedi ki ve emmel fi'lu fiile gelince fe selâfetu aksamin üç kısımdır. Mâdin fiili mazi ve yu'rafu bitâ'i te'nîsi sâkineti ve yu'rafu bilinir bitâ'i te'nîsi sâkineti sakin olan müenneslik tası ile bilinir. Yani mazi fiilin alameti ayrıcı özelliği budur. وَبِنَاؤُهُ عَلَى الْفَتْحِ Ve o fetha üzere mebnidir. Kedarabe, darabe gibi. İlla istisna ise ma'avavil cemaati. Cemaat vavu ile bitiştiği zamandır. Feyudammu damme üzere mebni olur. Kedarabu, darabu da olduğu gibi. Evil damiri veyahut da zamir ile bitiştiği zaman el merfu'il mutaharriki merfu olan yani fail konumunda olan ve mutaharriki ve harekeli olan damirle bitiştiği zaman feyusekkenu o zaman da sakin olur. Yani sukun üzerine mebni olur. Ke darabtu, darabtu olduğu gibi. Ve minhu fiil babındandır. Fiili mazi babındandır. Ni'me ve bi'se ve asa ve leyse. Bu dördü de fiili mazidir. Fil asahhi sahih olan görüşe göre. Demek ki bu konuda aralarında ihtilaf var. Şimdi bu bölümü şerhini okuyalım sonra emriyle ilgili metni okuyalım. Evet. Demiş ki Kale şarihu fiili maziyi okuyacağız sadece sonra diğerlerine vereceğiz." Lemma faragtu ne zaman ki bitirdim min zikri alamatil ismi ismin alametlerinden boşaldım. Yani o, o faslı bitirdim ve beyani inkisamihi ila mu'rabin ve mebniyin ve onun mu'rab ve mebni diye kısımlara ayrılmasını beyan etmeyi bitirdim. Ve beyani inkisamil mebniyi ve mebni olanın da e, bölünmesinin açıklanmasını minhu ila meksurin ve meftuhin ve madmumin ve mevkufin. Yani damme üzere, fetha üzere, kesre üzere ve sukun üzere mebni olanlarını bitirdim. Şerahtu fi zikril fi'li şarahtu başladım, fi zikril fiili, fiilin kısımlarını zikretmeye başladım. Fezekertu zikrettim ki ennehu muhakkak ki o yenkasimu ila selaseti aksamin. Üç kısma ayrılır. Nadin, mazi ve mudari'in, mudari' ve emrin ve emir. Ve zekertu ve zikrettim li minha onlardan her biri için alametehu alametini اَدَّالَّةَ aleyhi ona delalet eden alametini zikrettim. Ve hukmehu ve hükmünü اَثَّابِتَ lehu onun için sabit olmuş olan hükmünü de zikrettim. Min binain bina ve i'rabin ve i'rab yönünden ona sabit olan hükmü de beyan ettim demiş. Şimdi biz demiştik ki fiilin tanımı nedir? Fiilin tanımı e, مَا بَلَّ عَلَى مَعْنَا بِنَفْسِهِ مُقْتَرِنًا بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ السَّلَاسَةِ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًا بِنَفْسِهِ Kendi başına bir mana devlet edendir. Yani başka hiçbir kelimeye ihtiyaç duymadan fiil tek başına bir anlam ifade eder. Fakat onu isimden ayıran özellik nedir? Muhtarinin ahad ahadil ezmineti ferafeti. Üç zamandan bir tanesini de içerisinde barındır. Ya geçmiş zamandır, ya şimdiki zamandır, ya gelecek zamandır fiil. Bunun birinci kısmı hangisi? Kendi başına bir manaya devlet eden ve geçmiş zaman kipini e, kendi içerisinde bulunduran fiillerdir. Bunlara ne diyoruz? Bunlara fiili mazi diyoruz. Tamam? Herhangi bir fiil eğer geçmiş zamanda vakti olmuşsa buna fiili mazi diyoruz. Peki fiili mazinin hükmü nedir? Nahiv işin bu kısmıyla ilgilenir değil mi? Çekim vesaire bu safın konusu. Yani nahiv için fiili mazi ne anlam ifade ediyor? Mu'rab midir, mebni midir? Nahiv işin bu kısmına bakar. Yani sonu değişken midir? Yoksa sonu sabit midir? Ee, diye. Nahvin ilgilendiği kısmı burası. İlk olaraktan bize söyleyeceği şey şu, e, birinci bölüm, yani şu kısımdan sonrakine böyle başlık atabiliriz. e, fiili mazi mebni midir yoksa morab midir? Veya mebni olan kısımları, morab olan kısımları diye şey yapabiliriz. وَبَدَأْتُ مِنْ ذَٰلِكَ بِالْمَاضِ وَبَدَأْتُ başladım min ذَٰلِكَ bunlardan, bu üç kısımdan bilmadi mazi ile başladım. فَذَكَرْتُ zikrettim enne alametehu onun alameti en yekbele kabul etmesidir. Ta'et te'niti sakineti sakin olan müenneslik tasını kabul ediyor olmasıdır. Ke kâme ve ka'ade kâme ve ka'ade fiillerinde olduğu gibi. Tekulu sen dersin kâmet ve ka'adet kalktı ve oturduk diye. Şimdi normalde e, fiili mazinin alameti, ayrıcı özelliği tayt enesi sakineyi kabul etmesidir. Tayt enesi sakineyi al alabiliyor olmasıdır. Yani her seferinde biz bir fiile buna fiili mazidir diyebilmemiz için onda tayt enesi görmemize lüzum yok. Nasara'yı gördüğümüz zaman bu fiili mazi midir diye sorulduğunda bu sakin olan mühendislik tasını alıyor mu diye soracağız. Nasarat oluyor mu? Ketebet oluyor mu sonundaki ta? Evetse bu fiil, fiili mazidir. Çünkü fiili mazinin alameti budur diyeceğiz. وَاَنَّ حُكْمَهُ Peki onun hükmü nedir? Yani i'rab ve bina yönünden. Fil asli asılda el-binâ'u alel fethi kema messelna. Fiili mazide asıl olan fiili mazi fetha üzerine mebnidir. Nesara, ketebe, son harflere bakın hepsi fethadır. Dikkat ederseniz. İrab ederken de nasıl söylüyoruz? Fi'l-u madin mebni alel feth diyoruz. Fiili mazidir, fetha üzerine mebnidir. وَقَدْ يَخْرُجُ عَنْهُ وَقَدْ يَخْرُجُ Bazen çıkar anhu ondan yani fetha üzerine mebni olmaktan ile dammi dammaya çıkar. Tamam? Yani damme üzerine mebni olduğu yerlerde olur. Ne zaman? وَذَٰلِكَ bu اِذَا اِتَّصَلَتْ Bitiştiği zaman bihi ona vavul cemaati. Cemaat vavu bitiştiği zaman darabu, nasaru, katalu, ketebu gibi e, cemi müzekkerlik vavu bitişirse o zaman diyoruz ki fi'lu madin mebni ala dammi li ittisalihi bi vavil cemaati. Fiili mazidir, damla üzerine mebnidir. Ona vavu cemaat bitiştiğinden dolayı. Örnek kamu, ka'adu gibi. Ve ile sukuni yani ve kad yahrucu anhu ile sukuni aynı şekilde Ve bazen de fetha üzere mebni olmaktan sukun üzere mebni olmaya çıkar. Ne zaman? وَذَٰلِكَ bu اِذَا اِتَّصَلَ Bitiştiği zaman bihi ona الضَّمِيرُ الْمَرْفُوعُ الْمُتَحَرِّكُ Damir, el-merfu'u, merfu olan yani fail, işi yapan konumunda olan damir. El-mutaharriku, harekeli olan damir. كقولك قمت وقعدت وقمنا وقعدنا gibi. Ve nisve ve kadınlar için kumne ve kaadne gibi. Eğer fiili maziye e, çekimler esnasında bitişen ve işi yapanı gösteren zamir bitişirse o zaman ne diyoruz? Fi'lu madin mebni ale sukuni. Sukun üzere mebnidir. Niye? Li ittisalihi bi damirin mutaharrikin. Mutaharrik olan harekeli zamir ona bitiştiğinden dolayı. Bunlar da hangileri olmuş oluyor o zaman? Ee, nasar ne? nasarna, nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartune, nasartu, nasarna. Ve hepsi sukun üzere mebni, sukun üzere mebni olanlar. وَتَلَخَّسَ özetlendi. اَنْذَٰلِكَ bundan yani bu zikrettiğimizden. اَنَّ لَهُ onun için vardır. ثَلَاثَ halatin. Üç hal vardır. Nedir onlar? اَدْضَمَّ وَالْفَتْحَ وَالسُّكُونَ Fetha üzere mebni olmak, damme üzere mebni olmak ve sukun üzere mebni olmaktır. وَقَدْ بَيَّنْتُ ذَٰلِكَ ve ben bunu açıkladım demiş. Kad beyyenu ki, ve ben bunu açıkladım demiş. Evet. Şimdi bize fiili maziyi tanıttıktan sonra Arapların bu sefer e, ihtilaf ettikleri şeyler var. E, bu fiil midir? Yoksa değil midir? Fiili maziden midir? Değil midir? diye aynı daha önce gördüklerimiz gibi ihtilaf ettikleri şeyler var. Şimdi bize onları anlatacak. وَلَمَّا كَانَ مِنَ الْاَفْعَالِ الْمَاضِيَةِ Fiili maziden olduğu مَا اُخْتُلِفَ ف۪ي فِعْلِيَّتِهِ Fiiliyetinde ihtilaf olan fiili maziden bazı fiiller olunca nasastu aleyhi ben onun üzerine nas kıldım. Yani Arapların ihtilaf ettikleri bu fiillere nas kıldım. وَنَبَّهْتُ Dikkat çektim. ala ennel asahha muhakkak ki sahih olan fi'liyetuhu. Onun fiil olmasıdır. Ve huve erba'u kelimatin. O da dört kelimedir. Ni'me, bi'se, asa ve leyse. Bu dördünün ne olduğu konusunda Araplar ihtilaf etmişlerdir. Şimdi ni'me ve bi'se bakalım. Araplar niye ihtilaf etmişler bunda? فَأَمَّا ni'me ve bi'se Ni'me ve bi'seye geldi. Ni'me ve bi'senin ismi nedir normalde Arap logatında? Ef'al-i medhi ve zem. Övgü ve yergi fiilleri. Tamam Siz ni'meyi bir şeyin başına getirdiğinizde onu övüyorsunuz demektir. Bi'seyi bir şeyin başına getirdiğinizde onu yeriyorsunuz demektir. Mesela ben diyorum ki ni'mer raculu zeydun. Zeyd ne güzel bir adamdır mesela. Bi'sel kaidu halidun. Halid ne kötü bir komutandır mesela diyorum. Birine ef'al-i medh diyoruz, övgü fiilleri. Birine ef'al-i zem diyoruz, yergi fiilleri. Zaten ileride bunlar gelecek, fail babında göreceğiz bunları. فَأَمَّا نِعْمَ وَبِئْسَ Ni'me ve bi'se'ye gelince فَذَهَبَ الْفَرَّاءُ Ferra ve cemaatu minel kufiyine ve kofilerden bir cemaat ila ennehuma ismani o ikisinin isim olduğunda iddia ettiler. وَاسْتَدَلُّ عَلَى ذَلِكَ Bu görüşlerine delil aldılar. بِدُخُولِ harfil cerri harfi cerrin girmesi aleyhima o ikisinin üzerine. Kâle ba'duhum fi kavli ba'dihim bazılarının sözünde وَقَدْ بُشِّرَ بِبِنْتٍ Vakat muhakkak ki bu şile müjdelendi bir bintin kız çocuğuyla müjdelenen biri şöyle söylemiş. Vallahi Allah'a yemin olsun ki mahiye o değildir bi ni'mel veledi. Yani güzel bir çocuk değildir demişler. Şimdi normalde biz bir önceki dersimizde ne gördük? Dedik ki kelime üç kısımdır. İsim, fiil, bir de harf. Dedik bu üçünü birbirinden ayıran her birine ait bir takım alametler var. İsmin alametlerinden biri de neydi? Başına harf-i cerrin dahil olmasıydı. Yani harf-i cerri gördük mü diyecektik ki bu isimdir. Şimdi bu söze de dikkat edin. Adama demişler senin kız çocuğun oldu. Adam demiş vallahi ma hiye bi ni'mel veledi. O güzel bir çocuk değildir. Kofiler ve Ferra demiş ki eğer ni'me fiil olmuş olsaydı başına bir harfi ceri gelmezdi. Başına bir harfi ceri geldiğine göre bu isimdir demişler. Ve bir başkasının sözünde وَقَسَّارَ ila mehbuba kassara yürüdü ila mehbubetihi sevgilisine ala himarin bati'is ala himarin bir merkep üzerinde bati'is seyri yani yürürken yavaş yürüyen, ağır e, yürüyen bir merkep üzerinde sevgilisine giderken demiş ki ni'mes seyru ne güzel bir yürüyüştür ala bi'sel ayru ne kötü bir bineğin üzerinde. Yani adam sevdiğine gidiyor, hayvan da çok ağır ağır e, gidiyor. O da kızmış demiş ki bu nasıl bir e, güzel yürüyüş ama bu kadar kötü bir şeyin üzerinde. Burada da farkındaysanız bir isenin başına ala geldi. Ala da harfi cellerden bir tanesi. Kofiler ve Ferra demiş ki demek ki bu şey değildir. Bu e, isim değildir. E, estağfurullah bu fiil değildir. Bu isimdir. Çünkü bunda ismin alameti vardır. Şimdi biz ne dedik? Ni'me bir ise bir de hasa bir de leyse. E, sahih olan bunlar nedir? Fiildir dedik. Şimdi başkaları ise bunların fiil olmadığını söylemişler. Başkaları bunların fiil olmadığını söylemişler. Biz bunlara niye fiil diyoruz? İbn-i İşan niye bunlara? Hepsi tay teknisi sakine alır. Nimet, bi'iset, aset, leyset. Hepsi tay teknisi sakine aldığı için biz diyoruz bunlar fiildir. Kofiler, kofiler kimdir? Normalde nahivde iki akım var genelde. Basralılar bir de Kufeliler. Kufeliler bir akımı temsil ediyorlar, Basralılar bir akımı temsil ediyorlar. Kufeliler ve Ferra büyük nahiv imamlarından demiş ki tamam olabilir ama bu şey değildir, bunlar fiil değildir. Niye? Çünkü biz Arapların bunların başında harf cer kullandığını gördük. Harf cer varsa o zaman bunlar isimdirler e, demiş. Şimdi İbn-i Hişam onların delillerini anlatacak sonra tek tek cevap verecek bunlara. Tamam Leyse'ye gelince وَاَمَّا leyse leyse فَذَهَبَ الْفَارِسِيُّ Farisi bu görüşe gitmiş. Fil halabiyat, halabiyatta ila enneha harfun o harftir bi har ila enneha harfu nefin o nefi harfidir olumsuzluk harfidir bi menzileti ma ennafiye ma ennafiye menzilesindedir. Yani nasıl ki sen diyorsun ma raculun kaimun mesela tabi Hicazlara göre diyelim ne diyorsun? İşte ma zeydun kaimen diyorsun. Yani leyse gibi amel ediyorsun veya ma zeydun kaimun diyorsun Hicazların dışındakilere göre. Ma nasıl burada harfse demiş nefi harfi ise bu da aynı şekilde bir nefi harfidir e, demiş. وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ وَتَبِعَهُ ona tabi oldu عَلَى ذَلِكَ bu görüşünde Ebu Bekir İbni Şukayr. Ebu Bekir İbni Şukayr da bu görüşte ona tabi olmuş. Bunların delili ne olduğu zaman leysen anlamından yola çıktılar. Leysen anlamına baktığımızda dediler mutlak olarak içerisinde zaman olmaksızın olumsuzluk ifade eder. Bu da neye benziyor bu haliyle? Bu da may nafiyeye benziyor bu haliyle dediler. Peki asa niye e, isimdir dediler? Ve emma asa, asaya gelince fezehebel kufiyune, kufiler yine bu görüşü seçmişler. İlâ enneha harfu teraccin. O tereccih harfidir. Bir şeyi rica etme, bir şeyi umma harfidir. Bi menzileti lealle. Lealle menzilesindedir. Ve tabi'ahum ala zalike İbn Sarraç. Bu görüşte İbn Sarraç onlara tabi oldu. O zaman asada da kofiler neye bakmışlar? Anlama bakmışlar. Demişler anlam aynı leallenin ifade etmiş olduğu anlam e, gibidir. Lealle nas tercih harfidir, bu da tercih harfidir demişler. Şimdi İbn Hişam bunlara cevap verecek. Niye bunlar fiildir ve bu görüşü savunanların görüşü niye yanlıştır? Ve sahihu sahih olan ennel erba'ate ef'alun. Bunların dördü de nedir? Dördü de bunların fiildir. Bir delili delili ile ittisa bir delili ittisali ta'it te'nisi sakineti. Ta te'nise sakinenin bunlara bitişmesinin delili ile bihinne bunlara. Ke aleyhi aleyhissalatu vesselam Peygamberimizin sözünde olduğu gibi men her kim ki tevadda'a abdest alırsa yevmel cumuati cuma gününde febiha ve ni'met ne kadar güzel olur. Ve men yagtesele kim de gusül alırsa fel guslu efdalu gusül daha faziletli olandır. Burada dikkat ederseniz ni'met e, var ni'menin sonuna tayin ise sakine yani fiili mazin alameti geldi. Demek ki bu ni'menin şey olduğunun göstergesidir. Ni'menin fiili mazi olduğunun göstergesidir. Vel ma'na bunun manası nedir? Men tevazza'a yevmel cuma'ati her kim ki cuma günü abdest alırsa fe bir ruhsati ahas ruhsatı almış olur. Ve ni'metir ruhsatu el vudu'u ve abdest ruhsatı ne kadar güzel bir ruhsattır demiş. Yani hadisi açıklıyor burada. وَتَقُولُ Sen dersin بِئِسَتِ الْمَرْأَةُ Ne kötü kadındır. حَمَّالَةُ الْحَطَبِ Odun taşıyıcısı olan. Burada dikkat ederseniz بِئِسَيَ tay tenisi sakine bitişti. وَلَيْسَتْ هِنْدُ الْمُفْلِحَةً Hint kurtulmuş değildir diyorsunuz. Burada leyseye Araplar teyi bitiştirdiler. Bu da onun fiili mazi olduğunu gösterir. Aset Hindun umulur ki Hint entezurana bizi ziyaret etsin. Burada da asaya tay tenisi sakine geldi Bu ve benzeri kullanımlar Arapların bu dördünü fiili mazi olarak kabul ettiğinin göstergesidir. Şimdi bunu söyledi delillerini. Bu sefer diğer tarafın delillerini zikredecek ve onlara cevap verecek. Dedi ki وَأَمَّا مَا اِسْتَدَلَّ بِهِ الْكُوفِيُّونَ Kofilerin kendisiyle istidlal ettiği, delil olarak getirdiği şeye gelince فَمُؤَوَّلٌ Tevil edilmiştir. ne üzere tevil edilmiştir? Ala hazfil mevsufi ve sıfatihi. Sıfatın ve onun mevsufunun hasfedildiğine ve ikameti ma'muli sıfati ve sıfatın üzerinde amel ettiğinin ikame edilmesine mukameha onun yerine. tamam. Ve takdiru peki takdir nedir cümlenin orijinali? Ma hiye o değildir. Bir veledin bir çocuk değildir. Mekulin fihi kendisinde denilen ni'mel veledu ne güzel çocuk denilen değildir. Hakeza ni'mel seyru e, ne kadar güzel bir yürüyüş ala gayri ala ayrin bir binek üzerinde mekulin fihi bi isel ayrun. Onda ne kadar kötü bir binektir denilen bir bineğin üzerinde ki ne kadar güzel bir giriştir demiş. Fe harful cerri harfi cer fil hakikati hakikatte İnnemâ dehale ala ismin. İsme dahil olmuştur. Hangi hmm. isme? Mahzufin. Mahzuf olan, hasfedilmiş olan isme dahil olmuştur. Kema beyenna nasıl ki biz açıkladık. Ve kâlel bir başkası demiştir ki vallahi Allah'a yemin olsun ki ma benim gecem değildir. Biname sahibuhu yani sahibinin kendisinde uyumuş olduğu bir gece değildir. وَلَا مُخَالِتُ اللَّيَّانَ جَانِبُهُ ve onun yan tarafına yumuşaklık değmemiştir. Yani yatağın sıcaklığı, yatağın yumuşaklığı onun yan tarafına hiçbir şekilde değmemiştir demiş. Burayı anlamayan var mı? Burayı daha önce gördüğünde ben anlamadım diyen var mı? Anlatayım bir daha bunu. Anlatayım Enes abi. Anlaşıldı mı? Ya şeyden anlat bakalım sen bize o zaman. Burada kaç tane unsur söyledi bize? Dur bakalım. Şuradan açalım. Hmm. Şimdi senin şeyin ne burada abi? Kalem şeyin. Nasıl? Açmamış mısın? Yanımda kitap şey var. Sonunda. Hangisi? Sonunda. Bu mu? Şimdi bak burada sen bize neyi anlatacaksın biliyor musun? Bak burada bize demiş ki bak şurayı bize anlat. Burada sıfat ne? Mevsuf ne? Mevsufun üzerinde amel ettiği mamulü sıfat, sıfatın üzerinde amel ettiği mamulü sıfat hangisi? Nasıl onun yerine ikame edilmiş bir söyle bakalım. Kim anlatacak? Burada e peki anlatamıyorsunuz, niye anladık diyorsunuz o zaman? Böyle olmaz. Anlamamışsanız anlaşılmamıştır, anlamışsanız anlaşılmıştır. Şimdi bakın. Şimdi, şimdi. Şöyle yapalım. Şimdi ne dedi bize burada? Ee, niyeme ve bize biz dedi ki Bunlar nedir? Bunlar fiildir. Kofiler de dediler ki hayır bunlar fiil değildir. Peki fiil değildir derken neyi delil getirdiler? Araplardan bir söz delil getirdiler bize. Araplar ne diyorlar? Araplar diyorlar ki vallahi ma hiye bi ni'mel veledi. Allah'a yemin olsun ki o güzel bir çocuk değildir diye. Şimdi ni'menin başına ne gelmiş? Ni'menin başına ba harfi ceri gelmiş. Şimdi biz evvela Arapların nimeyi ta ile kullandığına delil getirdik. Doğru mu? Ne dedik? Dedi ki peygamber diyor ki men tevadda yevmel cumuati febiha ve ni'met. Zaten ni'met dediğinde ta-i te'nise sakineyi kullandığında bu fiildir. Bu fiilse öyleyse Arapların kullandığı bu sözün bir tevilinin olması gerekir. Bu ne demektir? Bu şudur. Aslın dışına çıkan her şey, aslın dışına çıkan her şeyin mutlaka bir tevili vardır Arapçada. Yani kural bir kelime var, bilinen kuralın dışına çıkmışsa ya diyeceksin bu şazdır. Yani bu kullanım delil olmaz. Veya bunun vecihini açıklamak zorundasın. Tamam mı? Adama ne dediler? Dediler ki senin bir kızın var. Adam kız, kız çocuğun oldu dediler. Adam dedi vallahi ma hiye bi ni'mel veled. İbn Hişam diyor ki burada yani bu sözün aslı şudur diyor. Sözün aslını söylüyor. Sözün aslı nedir? Sözün aslı ma hiye bi veledin mekulin fihi ni'mel veled. Sözün aslı budur diyor. Peki ne olmuştur bu sözde diyor? Sıfat ile mevsuf beraber hasfedilmiştir. Ve sıfatın üzerinde amel etmiş olduğu kelime hasfedilenin yerine geçirilmiştir. Şimdi burada sıfat ne? مَا هِيَ بِوَلَدٍ Şimdi nekireden sonra ne gelir her zaman? Nekireden sonra sıfat gelir. Marifeden sonra hal gelir. Niye? Çünkü nekirede kapalılık vardır. bu kapalılık kendini açıklamak ister. İşte o açıklayıcı unsur da nedir? Açıklayıcı unsur da e, sıfattır. Veled kelimesi ne kilemidir? Nekiledir. Harfi cer neyin başındadır? Veledin başındadır. Doğru mu? İsmin başındadır. Buraya kadar bir problem yok. O bir çocuk değildir. Nasıl bir çocuk? Mekulin fihi. Kendisinde denilen. Mevsuf burada hangisi? Veledin mevsuf. Yani vasf vasfedilen. Sıfat peki burada hangisi? Mekulin fihi. Tamam? Burası da sıfat. Bu mevsuf, bu da mekulün fihi de, bu da sıfat. Buraya kadar anlaşıldı. Doğru mu? Mekulinin cinsi ne? Mekulinin cinsi ismi mef'ul. İsmi mef'ul, ismi mef'uller neyin amelini yaparlar? Bina-i meçhul olan fiillerin amelini yaparlar. Bina-i meçhul olan fiil ne alır kendisine her zaman? Naibi alır, Doğru mu? O zaman bu da mekulin ismi mef'ulse İsim mef'ulle fil binayı meçhul olan fiilin amelini yapar ve kendisine naibi fail alıyorsa bize bir tane ne lazım? Naibi fail lazım. Kendisinde denilmiş olan, ne denilmiş olan? Ni'mel veledû. O zaman bu nedir? Bu sıfatın üzerinde amel etmiş olduğu kelime demektir. Tamam? Buna ne diyoruz? Mehbul-ü sıfat. Sıfatın üzerinde amel etmiş olduğu kelime demektir. O zaman sıfat mevsuf استغفر الله موصوف وصف etmek sıfat sıfat ni'mel veleduysa sıfatın üzerinde amel ettiği yani ma'mulu sıfat. Tamam Üç kısma ayrıldı. Şimdi ne dedi? فَمُؤَوَّلٌ Tevil edilmiştir. عَلَى حَسْفِ الْمَوْسُوفِ وَصِفَتِهِ Sıfatın ve mevsufun hasfi وَاِقَامَةِ مَعْمُولِ السِّفَةِ مُقَامَهَا وَاِقَامَةِ ikame edilmesine ma'mul sıfatı sıfatın ma'bulünün mukamaha onun yerine. O zaman bu hasfedilmiş sıfat ve mevsuf hasfedilmiş. Tamam Peki bu ba buna ait midir yoksa sonradan mı buna dahil olmuştur? Sonradan da harfi cerdir, sonradan dahil olmuştur. Sıfatla mevsuf gitti, B burada kaldı. B tek başına durabilir mi? Harfi cer tek başına olur mu? Tek başına olmaz. Tek başına olmadığı için de harfi ceri getirdiler buranın başına koymuş oldular. Yani hazıftan sonra otomatik olarak da böyle olmuş oldu. Öyleyse bu ba nehmeye ait değildir. Nehmeye zaruretten dolayı bitişmiştir. Bu ba nereye aittir? Hasfedilen sıfata ve onun mevsufu olan biveledin mekulin fihi e, kelimesine aittir, cümlesine aittir. Şimdi anlaşıldı. Aynısı ne için geçerli? Aynısı bunun için geçerli. Aynısı. Ni'mes seyru ala aynin mekulin fihi bi'sel ayrun. Ni'me seyru ne güzel bir seyirdir. Ala hayrin binek üzerinde. Hayır kelimesi ne burada abiler? Nekiler. Ne istiyor o zaman kendisine? Sıfat istiyor. Mekulün fihi onun sıfatı. O zaman hayrin mevsuf. Mekulün fihi ise onun sıfatı. Şimdi mekulün fihi gene isim mef'ul olduğu için kendisine ne alması gerekir? Ee, naibe fail alması gerekir. A bu da bir ayrı da naibi fail. Şimdi biz sıfatı ve sıfatın mevsufunu hasfettiğimiz zaman geriye ne kaldı? Ni'mes seyru ala bi'sel ayru kalmış oldu. Doğru mu? Yani ala normalde bi'seye ait değil ama zaruretten dolayı bi'senin başına gelmiş gibi oldu. Peki diyeceksiniz ki niye burada e, sıfatla mevsufu beraber hasfettiler? Yani zaten sıfat açıklanmaya ihtiyaç duyan ve bundan dolayı mevsuf açıklanmaya ihtiyaç duyan ve bundan dolayı kendisine sıfat alan kelime. Doğru mu? E hem bunu söylüyoruz bir taraftan. Hem de diyoruz ki işte şeydir, e, sıfatla mevzufu beraber hasfedilir. Araplarda e, el-ma'lumu yuhzef. Yani bir şey malumsa, bir şey biliniyorsa e, bir kapallık onun hasfedilmesi, bir kapallığa sebebiyet vermeyecekse e, Araplar onu ne yaparlar? Araplar onu hasfederler. Burada da konu belli olduğu için yani bir kapallık söz konusu olmadığı için Araplar bunu ne yapmışlar? Araplar bunu hazıf etmişler İbn Hişam'a göre. Bir de şiir verdi bize. Vallahi Allah'a yemin olsun ki ma leyli benim gecem değildir biname sahibuhu sahibinin kendisinde uyuduğu bir gece değildir. Ve la muhalitul leyyane canibuhu ve yumuşaklık onun e, yan taraflarına dokunmamıştır demiş. Aslında şeylerin e, ana delili bu. Bu e, nimeyi şey kabul eden, fiil kabul edenlerin ana delili bu. Niye ana delilleri bu? Şöyle demişler, name demişler fiil olaraktan name bize göre de size göre de ittifakla fiildir. Başına bi geldi diye demişler siz nameyi isim kabul ediyor musunuz? Kabul etmiyorsunuz. Doğru mu? Demek ki bazen peki siz bunu nasıl tevil ediyorsunuz demişler. Onlar da demişler yani buradaki kasıt vallahi ma leyli bi leylin name fihi sahibu. Yani ma leyli bi leylin. Leylini hasfettik. Onun yerindeki ba namenin başına geçti. Hah demişler. Aynı şekilde biz de ma hiye bi veledin için aynısını söylüyoruz demişler. Anlaşıldı şimdi? وَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ ذِكْرِ عَلَامَاتِ الْمَاضِ Mazin alametlerini zikretmeyi bıraktım ve hukmihi ve hükmünü ve beyani mahtulife fihi ve onda ihtilaf edilenlerin beyanını senneytu ikinci olarak zikrettim. Senneytu bil kelami ala fi'lil emri fiili emir üzerine ikinci olaraktan kelamı zikrettim demiş. Şimdi emir olan fiile geçmiş olduk. Fezekertu ben zikrettim. Enne alametehu muhakkak ki onun alameti emir fiilin alameti. O zaman fiili maziden neyi öğrenmiş olduk abiler? Fiili maziden bir fiili mazinin tanımını öğrenmiş olduk. Doğru mu? İkincisi fiili mazinin alametini öğrenmiş olduk. Üçüncüsü fiili maziden üzerinde ihtilaf edilen dört tane şeyi gördük. E, fiili gördük. Bunların hepsi ta aldığından dolayı racih olan bunlar fiildir dedik. Kofiler, ferra ve benzerleri bunlara isim dediler. Buna delil zikrettiler. Biz o delilin niye delil olmayacağını, hangi vecih üzere tevil edildiğinin beyanını öğrenmiş olduk. Tamam. Bir de bir maddeyi unuttuk. Fiil-i mazinin üç hali vardır öğrendik. Fetha üzere mebni, asıl olan damme üzere mebni, vav cemaat bitiştiğinde bir de sukun üzere mebni, kendisine fail olan, merfu olan harekeli damirler bitiştiğinde bunu öğrenmiş olduk. Şimdi emir fiiline geçtik. فَذَكَرْتُ Ben zikrettim. اَنَّ عَلَامَتَهُ Muhakkak ki onun alameti elleti ha şeyi okuyalım o zaman. Geri metne gelin, metni okuyalım önce ondan sonra. Metinde demiş ki İbn Hişam ve emrun ve emir feyu'rafu bilinir bidelaletihi ala talebi talebe olan delaleti ile bilinir. مَا قَبُولِهِ يَا الْمُخَاطَبَةِ Ve bununla beraber muhataba yasını yani kadına hitap ettiğimizdeki yayı kabul etmesiyle bilinir. Ve binauhu ala sukuni ve onun binası sukun üzeredir. Sukun üzere mebnidir. Kadrib idrib'de olduğu gibi vansur vaktul vaktu hepsi böyle. Bunun istisnası ne peki? İllel mu'telle. İstisna mu'tel sonu illetli olan fiillerdir. ala hafi ahirihi sonunun hazf olması üzere mebnidir. Kagzu, vakşa, varmi gibi. Ve nahva ve kuma, kumu, kumi gibi. Feala hasfin nuni. Bunlarda ise nunun hasfi üzere mebnidir. Ve minhu emir fiilindendir helumme, helumme fi lugati temimin, temim lugatında ve hati ve taala fil asahhi sahih olan görüşe göre hati taala da emir olan fiiller kapsamındadır e, demiş. Evet. Okuyorum. فَذَكَرْتُ ben zikrettim enne alametehu muhakkak ki onun alameti elleti yu'rafu biha kendisiyle bilindiği alameti murakkabetun terkip edilmiştir min mecmu'i şey'eyni iki şeyin bir araya gelmesiyle toplanmasıyla mürekkeptir oluşmuştur. Ve huma o ikisi nedir? Bir delaletuhu ala talebi talebe delalet edecek. Yani sen onu ıtlak ettiğinde karşı taraftaki ondan bir talep anlayacak. Ve aynı zamanda taleple beraber ve kabuluhu kabul etmesidir. Ya el muhatabati muhataba yasının yani muhataba yasından kastımız nedir? Kadına hitap ettiğimizde fiilin sonuna bitişen yadır. Kadına hitap ettiğimizi göstermesi açısından. وَذَٰلِكَ Bu nahu kum kum gibidir. Kalk. فَاِنَّهُ muhakkak ki o dalun عَلَى طَلَبِ الْقِيَامِ O ayağa kalkmanın talep edilmesine devlet eder ve yakbelu ya el muhatabati ve aynı zamanda ya e muhatabayı da kabul eder. Tekulu sen dersin İza emertel mer'ate bir kadına emrettiği zaman kumi ona kumi dersin. Yani sonuna ya e muhataba gelir. Ve kezalike k'ud aynı şekilde otur da böyledir. Hem ondan talep anlaşılır. Ve k'udi ve sen onun sonuna kadına hitap ettiğinde ya e muhatabayı da getirirsin. Ve zeheb ve zehebi gibi. Kâle Allahu Teala Allah dedi ki Meryem annemize hitap ederken فَكُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنَا فَكُلِي ye وَشْرَبِي iç وَقَرِّ عَيْنَا ve gözün aydınlık olsun, gözün aydın olsun diye. Kul, normalde ekele ye'kulu kul emirdir. Hem birinden yemeği talep ettiğimizi gösterir hem de sonuna ya e muhataba gelir. Kuli deriz mesela. Hakeza işrab, işrabi, karra, karri gibi hakeza e, bunlar hepsi emir olan fiiller. فلو دلت الكلمة فلو شايت دلت الكلمة كلمة دلت درسه على الطلب طلب دلت درسه ولم يقبل ياء المخاطبة ولم يقبل وقبول مس ياء المخاطبة مخاطبة سنة فهي اسم فعلين أو اسم فيلدر نحو سه seh gibi بمعنى أسكت sus anlamına gelen uskut anlamına gelen seh ve ve meh gibi mesela. Bima'na ukfuf, elini çek Yani ona dokunma anlamına gelen ukfuf gibi mesela. Ev veyahut da kabilet, kabul eder. Ya el muhatabati, muhataba yasını kabul eder. وَلَمْ تَدُلَّ عَلَى الطَّلَبِ Fakat talebe dellet etmez. Nahvu örnek, enti sen kadına ya Hindu ey Hind تَقُوم۪ينَ وَتَأْكُل۪ينَ Kalkarsın ve yersin. lem yekun fi'le emrin fiili emir olmaz. Demek ki burada İbn Hişam bize neyi anlatıyor? Yani bunlardan bir, bir tanesinin tek başına olması bir şeyin fi emri, fiili emri olmasını gerektirmez. Hem talebe derlet edecek hem de beraberinde ya-i muhatabayı alacak. Talebe derlet etti mesela diyelim. Ne gibi? İsmu fiiller gibi. Bazı ismu fiiller var talebe derlet ediyor. Mesela ne gibi? Seh gibi. E, sus gibi. Ne gibi mesela? Meh gibi. Mesela. Ne gibi mesela? İşte dune gibi misal. Bunlar e, normalde hepsi emre derlet ediyorlar. Bir talep var tut diyorsun, hus al diyorsun. Mesela sus diyorsun, emir var. Ama sen bunlara mesela sehi diyebiliyor musun? Yani muhataba mehi diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Onun için bunlar fiil emir değil, ismi fiildirler. Tamam Veyahut da yani muhataba alır. Tekuline, tensurine gibi e, sen yardım ediyorsun, sen işte yiyorsun, gibi. Sonunda ya muhataba var fakat talebe devlet etmiyor bu da haber şeyinde olduğu için bunlar fiili emir olmazlar. Peki fiili emrin şeyini öğrendik, alametini öğrendik. Bu muğrab midir, mebni midir? Yani nahiv için en önemli olan konuya geldik. ثُمَّ بَيَّنْتُ Sonra ben beyan ettim. اَنَّ حُكْمَ فِعْلِ الْاَمْرِ Muhakkak ki emir fiilinin hükmü fil asli asılda el bina'u ala sukuni. Sukun üzere mebni olmasıdır. Yani sen bir yerde e, fiil emri gördüğünde az sonra ne diyeceksin? Fiilu emri mebni ala sukun. Sukun üzere mebnidir diyeceksin. Kadrib vezheb gibi. Ve kad yubna bazen de mebni olur, bina edilir ala hasfi ahirihi sonunun hasfi üzerine. Ne gibi? وَذَٰلِكَ bu اِذَا كَانَ مُعْتَلًا Mu'tel olduğu zaman, illetli olduğu zaman. Nahu uğzu, vakşa, varmin gibi. Sonu illetli olan nakıs fiiller emir oldukları zaman onların sonundan illet harfi düşer. Gazan nasıl neydi? Gaza yagzu idi. Sonunda bir vav vardı. Nerede o vav? Uğzu olduğunda o vav gitti. Ne diyoruz? Diyoruz ki nakıs fiiller, sonu illetli olan fiiller emir kalıbına dönüştüklerinde onun emir olduğunu göstermesi için, sukun üzere mebni olduğunu göstermesi için alamet olarak sondaki illet harfi düşmüş, gitmiştir diyoruz. Hakeza vakşa var mı de bunun gibi. وَقَدْ يُبْنَ عَلَى حَسْفِ النُّونِ Nun'un hasfi üzere de bazen mebni olur. وَذَٰلِكَ Bu اِذَا كَانَ olduğu zaman müsneden, isnad edildiği zaman لِأَلِفِ الْاِسْنَيْنِ Tesniye elifine نَحُوا قُومَا gibi. Aslı bunun nedir? Kumanidir. Değil mi? Kumanidir. Ama nun düşmüş. Evvavu cem'in veya e, cemi vavuna nahvu kumu ev ya-i muhatabetin veya muhataba yasına nahvu kumi olduğunda bunların hepsinin orijinali kumani, kumune ve kumine olması lazım. Ama onun emir olduğunu ve sukun üzerine mebni olduğunu göstermek için nunu Araplar ne yapmışlar? Alamet olarak hazf etmişler. فهذه ثلاثة أحوال للأمر أيضا فهذه bu ثلاثة أحوال üç haldir lil emri emir için eydan aynı şekilde kema nasıl ki enne lil madi mazi için vardır felasete ahvalin üç hal vardır demiş. Bunlar içinde hakeza üç hal vardır demiş. Evet burada duralım inşallah. isterseniz. Burayı da okuyalım. Ondan sonra burayı bitirelim. Şimdi bunları anlattıktan sonra ortaya şey meselesi çıktı bu sefer. Ee, emir fiili olup olmadığında ihtilaflı olanlar var. Aynı şeyde olduğu gibi. Fiili mazide olduğu gibi. Şimdi onları anlatacağım. وَلَمَّا كَانَ olduğu için بَعْدُ كَلِمَاتِ emri bazı emir kelimeleri muhtelefen fihi onda ihtilaf edildiği için Hel huve fi'lun ev ismun? O fiil midir, isim midir? Nebbehtu aleyhi. Ben ona dikkat çektim. Kema fealtu nasıl ki yaptım? Misle zalike bunun aynısını fil fi'lil madi mazi fiilde. Ve huve thelâse o da üç tanedir. Helumme ve hati ve teala. Yani bu üçü isim midir yoksa fiil midir? Bunda ihtilaf edilmiş. Şimdi bize onu anlatacak. Birincisi helumme. فَأَمَّا هَلُمَّ Helumma'ya gelince فَاخْتَلَفَتْ ف۪يهَا arabu. Onda Araplar ihtilaf etti ala لُغَتَيْنِ İki lügat üzerine. İhdâhumâ, O iki lügattan bir tanesi en تَلْزَمَ طَر۪يقَةً وَاحِدَةً En تَلْزَمَ mülazamet etmesidir. طَر۪يقَةً وَاحِدَةً Tek bir yola وَلَا يَخْتَلِفُ İhtilaf etmez lafzuha onun lafzı bihasebi men hiye musnedetun ileyhi ona isnat edildiği şeye göre onun lafzı değişmez. Yani helümme helümmedir. Bir kişiden de bahsetsen helümmedir. İki kişiye de isnat etsen helümmedir. Üç kişiye de isnat etsen helümmedir. Değişmez. Tek bir yol izler. Fetekulu sen dersin helümme ya zeylu. Gel ey zeyd. Ve helümme ya zeydani. Gelin ey iki zeyd. Ve helümme ya zeydune. Gelin ey zeydler topluluğu dersin. Ve helümme ya hindu. Gel ey hind. Ve helümme ya Hindani ve helümme ya Hindatu. Gelin ey Hintler topluluğu. Bakın ister müfret, ister tesniye, ister cemi, ister müzekker, ister müennes. Ne kadar değişirse değişsin helümmenin sonu değişmemiş oldu. Helümmenin sonu e, sabit. Dedi ki İbn-i Hişam, وَهِيَ لُغَةُ الْحِجَازِ Bu Hicazlıların lügatıdır. وَبِهَا bu lügat ile جَاءَ التَّنْزِيلُ Kur'an bu lügat ile indi. قال الله Teala وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ وَالْقَائِلِينَ söyleyenler لِإِخْوَانِهِمْ kardeşlerine helümme ileyne bize gelin. Bunlar kime hitap ediyorlar burada? Bir topluluğa لِإِخْوَانِهِمْ dediğine göre bir çoğunluğa hitap ediyorlar. Çoğunluk olmasına rağmen helummu yani sonuna şey getirmediler. Fiilin gerektirdiği bir hale getirmediler. Helumme dediler. Bize gelin e, dediler. Demiş yani ey itu gelin ileyna bize gelin demişler. Ve kâle Teala ve Allah Azze ve Celle dedi ki kul helumme şuhedâekum Peki şahitlerinizi çağırın. Tamam Şahitlerinizi hazır bulundurun e, diye. Ey ahdiru şuhadâekum. Ey şahitlerinizi getirin. Şahitlerinizi hazır bulundurun diye. Ve hiye o indehum onların yanında ismu fiilin. İsmu fiildir. Niye? Çünkü talebe delalet ediyor ama muhataba yasını almıyor. Hicazlılar demişler ki helumme gel dediğimiz zaman talebe delalet ediyor. Eyvallah fakat ne yapmıyor? Muhataba yasını almıyor. Hin, yani kadına da erkeğe de topluluğa da hitap etsen helümme helümme olarak kalıyor diye. La fi'lu emrin emir fiili değildir. لِيَنَّهَا Çünkü o ve imkanet olsa bile dalleten ala talebi talebe, talebe delalet ediyor olsa bile lakinneha la yakbelu ya el muhatabati lakin o muhataba yasını kabul etmiyor. Bu kimin lügatıymış? Bu Hicazların lügatıymış. Ve saniyetu ikinci lügat ise en telhakaha ona ilhak olmasıdır, eklenmesidir. Eddemairul barizetu bariz olan, açık olan da, zamirlerin ona e, birleşmesidir, ilhak olmasıdır. Bihasebi men hiye musnadetun ileyhi. İsnad edildiği şeye göre değişmesidir. Fetekulu dersin halumma, ve helumme ve helummu. Helmum ve helmumne. Bil fekki ve sukunil lami. Fek yani iki mimi birbirinden ayırırsın. Ve sukunil lami ve lamul e, fiili yani mim harfini de şey yaparsın. Sukun üzere yaparsın. Ve helummi ve kadına hitap ettiğinde sonuna ya e muhatabeyi getirirsin. Helummi ve hiye lugatu beni temim o beni temimin lugatıdır. Ve hiye o inde haulâi bunların yanında fi'lu emrin emir fiilidir. Niye li delaletiha ala talebi talebe delalet ettiğinden dolayı ve kabuliha ya el muhatabati ve muhataba yasını kabul ettiğinden dolayı. Peki hangi görüş burada daha racihtir? Burada Hicazların görüşü daha racihtir. Niye? Çünkü Kur'an e, ceme hitap ettiği zaman helümmeye cemi zamirini bitiştirmemiştir. Demek ki helümme her zaman helümme şeklindedir diye. Ayette ne olması lazım? Kul helummu şuhadâekum ve vel kâilîne li ihvânihim helummu ileyna olması lazımdı. Ama Allah Azze ve Celle böyle kullanmadı. Demek ki Beni Temim'in lügatı racih değildir. وَقَدْ تَبَيَّنَ Açığa çıktı muhakkak ki بِمَسْتَشْهَدْتُ bihi Benim kendisiyle delil aldığım şeylerden min ayeteyni iki ayetten enne helumme muhakkak ki helumme tusta'melu kullanılır kasiraten lazimi fiil olarak da kullanılır ve müteaddiyeten ve müteaddi olarak da kullanılır. Mesela Helümme ileyna dediğimiz zaman i'tu ileyna bize gelin. Doğru mu? Eta geldi bu lazımi bir fiildir. Helümme şuhedâekum şahitlerinizi çağırın dediğimiz zaman ahdara bu müteaddi bir fiildir. Değil mi? Ahdara zeydun amran e, diyoruz mesela. Bu müteaddi bir fiildir. Demek ki helumme hem lazimi olaraktan hem de müteaddi anlamda kullanılabiliyormuş. Peki hati ve teala ve amma hati ve teala hati ve teala fiillerine gelince hati ne demek manası? Hati getir. Teala gel. Feaddehuma o ikisini saydı cemaatun minen nahviyine nahivlerden nahivcilerden bir topluluk fi esma'il ef'ali ismu fiillerden saydı. Ve sevabu doğru olan ennehuma o ikisi fi'la emrin emir fiilidir. Niye? Bir delilin şu delil ile ennehuma o ikisi dallani ala talebi talebe delalet ederler ve telhakuhuma ya'el muhatabati ve o ikisine ilhak olur ve telhakuhuma ya el muhatabati muhataba yası onlara dahil olur demiş. Ve telhakuhuma ya'ul muhatabati. O ikisine muhataba yası dahil olur. Ya'u burada fail. Tekulu sen dersen hati ve taaley dersin. Yani hat getir dediğinde hem bu emirdir, talebe dellet eder hem de kadına hitap ettiğinde sonuna ya muhataba gelir. Ve taaley de aynı şekilde öyledir. Yani kadına hitap ettiğinde taaley dersin kadına. Ve alem sen bil ki enne ahira hati hatinin sonu t harfi meksurun ebeden. Her zaman meksurdur. İlla istisnası nedir bunun? İza kana li cemaati zukuri erkekler topluluğu için olduğunda fe innehu yudammu o zaman dammelenir. Hatu dersin t harfini dammelemiş olursun. Hatu dersin. Fetekulu hati ya zeydu gel ey zeyd ve hati ya hindu gel ey hind ee, ve getir ey Hint estağfurullah ve hatiya ya zeydani getirin ey iki zeyd ve ya hindani getirin ey iki hint ve hatine ve hind, ya hindatu getirin ey hintler topluluğu kullu zâlike bi kesrittai hepsinde farkındaysan tam eksurdur ve tekulu hatu ya kavmu ey kavim getirin dersin tayi burada dammelersin bi dammiha onun dammesiyle kâle teâlâ kul hatu burhanekum Allah müşriklere kul dedi ki hatu getirin burhanekum delilinizi getirin demiş Allah Azze ve Celle. Ve enne ahire Teala Teala kelimesinin sonu ise meftuhun fi cemi'il ahvalihi bütün hallerinde fethalıdır. Min gayri istisnain istisna olmaksızın. Dersin ki Teala ya Hindu, Teala ya Hindu, Teala ya ya Zeydani, ya hindani هنداني ya zeyduna زيدون ya hindatu kullu كل bil fethi. Yani hangi halinde kullanırsan kullan Teala'nın sonundaki lam meftuhtur değişmez. Teali demezsin. Bunu niye açıkladı? Çünkü bize bıraksa açıklamasa biz kadına hitap ederken ne diyeceğiz? Teali diyeceğiz. Doğru mu? Arap bunu böyle kullanmaz. Fasih olan bu değildir. Tealey der Arap. Lam her zaman fethalıdır. Bunu anlatmak için söyledi. Zaten Kur'an-ı Kerim'den e, zikredeceği delillere bakın. Kul de ki Teala gelin edlu okuyayım ma harrama rabbukum aleykum. Rabbinizin size haram kıldığını size okuyayım. Ve kâle Teala fetaaleyne ey kadınlar gelin umetti'kunne sizi faydalandırayım ve usalihkunne sonra yolunuzu bırakayım yani sizi boşayayım. Bu kimin sözü? Bu peygamberimizin Ahzab suresinde hanımlarına sözü. Aynı zamanda bu vermiş olduğu deliller neyin delilidir? Şunun delilidir. Kur'an'da hati ve teala emir fiili olarak kullanılmış. Delil Allah kul hatu demiş onlara. Delil fetealeyne demiş. Yani muhatabayı almış. Demek ki bunlar e, ismu fiil değil bunlar emir fiilleridir demiş İbni Hişam. Ve min bundan dolayı lahanu la Lahin ne demektir? Lugatta yapılan hata demektir. Değil mi? Lahnu hatalı buldular. Men kale şöyle söyleyeni teali gel ukasimke el humume teali gel sana dertleri paylaştırayım demiş e, şair. Tabi burada teali derken lamı kesalı okuduğu için e, bazıları demişler ki bu şair burada hata yapmıştır. Bu lugatta lahn kapsamındadır demişler. Evet. Emir fiilinin o zaman alameti nedir? Emir fiilinin alameti talebe devlet edip sonuna ya muhatabı almasıdır. Bu iki şart bir arada bulunursa emir fiilidir. Bu iki şarttan biri bulunmazsa emir fiili olmaktan çıkar. Talebe devlet eder. Ya muhatabı almazsa buna ne diyoruz? İsmu fiil diyoruz. Ee, ya muhatabı alır, talebe devlet etmezse buna fiili muzari e, diyoruz. Peki bunun hükmü nedir? Bunun hükmü Asıl olan sukun üzerine mebni olmasıdır. Fi'lu emrin mebni ala sukun diyoruz. Ama bazen ne olur? Bazen sonun hasf olunması üzerine mebni olur. Bu da hangisi? Nakıs fiiller için geçerlidir. Mesela uhzu diyelim geldi. Ee, biz ne diyoruz bunu i'rab ederken? Uhzu. Diyoruz fi'lu emrin mebni ala harfi hasfil illeti. İllet harfine hasfi üzerine mebnidir diyoruz. Tamam Üçüncüsü ise nunun hasfi üzerine mebni olur. Bu da nedir? Ee, e, tesniye elifine cemaat vavuna veya muhataba yasına e, isnat edildiği zaman ne gibi? Kuma, kumu, kumi gibi. Burada ne diyoruz? Fe'lu emrin mebni ala hasfi ennuni e, diyoruz bunlardan. Bazı fiiller var bunlarda ihtilaf edilmiş. Bunlar hangileri? Helumme, e, hadi bir de taala üçü. Helumme Hicazların lügatında e, şeydir. E, Hicazların lügatında ismu fiildir. Temimlerin lügatında ise fiilu emirdir. Doğru mu? Racih olan hangisi? ismi fiil olmasıdır. Çünkü Allah Kur'an'da onu ismu fiil olarak da kullanmış helummeyi. Hati ve Teala ise bunlarda ihtilaf edilmiş. Fakat racih olan bunların fiilu emr olmalarıdır. Niye? Çünkü Kur'an hatu demiş. Teale, teale, fetealeyne demiş. Tealev demiş. ila ahireyi. Fiili muzari bölümünde duruyorum. İnşallah bir sonraki derste de fiili muzariyi okuruz. Anlaşılmayan bir şey. Buyur. Hocam burada bir kaçırdığım müstahmenin kasiratın müteaddiyeten e, müteaddi ve lazım olarak kullanılır. Müteaddinin örneği e, haderu şeklinde olması. Tamam. Lazıminin örneği daha mı hocam? Bir önceki örnekten lazımi örnek. Vel kaidine li ihvanihim helumme ileyne. Yani bize gelin. E, diyor ya gelmek eta bu müteaddi değil, bu lazimi bir fiil. Eta zeydun, zeyd geldi dediğinde bu e, lazimi bir fiil. Başka? Tamam. Yani zaten aslında bu bu şu ana biz müpteda haber kısmına kadarki olan konu veya marife nekire bölümü de olur. Bunu zaten tuhfede hepsini hemen hemen görmüş olduğumuz için yani e, onun için hızlı geçiyoruz. Yoksa normalde ağır ağır görülmesi lazım bunların. Ee, zaten bu, bu bu bablar da bu kitapta da anlaşılmaz. Yani bir adam tuhfe okumamışsa hani bu kitaptan bunları öğreneyim derse bu babları şey yapamaz, e, öğrenemezler zaten. Zor olur yani biraz. Veya çok tafsilatlı anlatmak lazım. Yani yeni bir kitap yazıyor gibi tahtada anlatmak lazım. Asıl bu kitapta hani bizim e, şey olacağımız yer nereden başlıyor? Marife ve nekileden sonraki kısmı. Yani yeni yeni olan birçok bilgi marife ve nekile babından sonra. Asıl olan da şeyden sonrası. Mübteda ve haberden sonrası olan قسم النجم ديالك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين